بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث وصاب والشياطين كل بن بنائم وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا تأونا فأمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بالنصب وعذاب اركض برجليك هذا مغتسل بارد وعذاب شراب وهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار صدق الله العلي العظيم सूरत सौद पिया पढ़नि सौद अठटीह नंबर सूरत आहे ऐं पढ़ूं पिया हिन में जीअं पहुता आहियूं हज़रत दाऊद अल इस्लाम जो किसो हले पियो ऐं हज़रत अयूब अलाम जो किसो कुझु कयोसीं हाणे हिन में ॿ टे लफ़्ज़ आहिनि उनखे वरी ॾिसूं था ऐं इन्हनि माण्हुनि जो बयानु जेको आहे सूरत अंबिया अल खे ॾिसूं था हाणे हिकिड़ो पहिरीं चई तजरीब रुखान जी माना मतिलबु त जेंटली नरमी सां आराम सां आहिस्ते मतिलबु त अहिड़े नमूने सां पोइ हिते हुन में अमरी रुखान हैस असाब जिते चई थिए हुते हली थिए हज़रत सलेमा इस्लाम जे मुतलिक़ इहा ॻाल्हि आई पंहिंजो उन जा जेके ॿेड़ा हुआ हुनजा से अहिड़े नमूने सां जेंथल हवा हुनखे लॻंदी हुई या खणी वेंदी हुई पोइ ॿिए हंधि फरमाइनि पोइ हेतिरे वक़्त में ई वेंदी हुई हुनजी मतिलबु मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते हुननि जो ज़िक्र आहे त उहो कहिड़े क़िस्म जो सफ़र कंदा हुआ कीअं कंदा हुआ ॻाल्हि थोरी कईसूं पर रुखान जी माना हिते ॼण इहा आहे त नरमी सां आराम सां पंहिंजो जेंटली अंग्रेज़ी हुजे त उन उन सां जिते पहुचणु घुरे उते वेंदी हुई हिकिड़ी माना इहा ॿियो जेको फरमाईंदमि हाज़ा अथा अथ न हीअ असांजी अथा आहे तोते बादशाह सलामत नबी पाक सलाह खे रसोल अलो ताला फरमायो फ़मनुन ऐं अम सिख बग़ैर फ़मनुन जी थोरी माना कयूं हिनजी वधीक ऐं अम सिखनु फ़मनुन माना जंहिंते वणी तंहिं अहसान कर अम मन नहसान जेको रसूल बकर में बि मन अला ताली फरमायो त मूं अहसान कयो पंहिंजे उम्मत मुहम्मद मुलमे ते जो मूं मोहम्मद सलाह सां मोकिलियो मन मन इन माना में मन माना अहसान फ़ आमननि माना पोइ तूं अहसान करी कंहिं ते मतिलबु तीअं पंहिंजे ख़्याल सां हुनखे ॾींहुं अहसान जे लिहाज़ खां ऐं अमसिकी आहे कंहिंखां रोकी जंहिंखे वणे तंहिंखे तूं ॾे जंहिंखे वणे तंहिंखे तूं न ॾे मतिलबु त छो जो हू पंहिंजे ख़्याल सां ॾिए थो मायन थियो कान हवा ऐं उहो अलाह वाह ई उहा अलाह ताला जो ॼण हुनखे अमर आहे त हिनखे ॾे हिनखे न ॾे इन सेंस में पर हाणे माण्हू हिकिड़ो बुछड़े नमूने सां वेठो माण्हुनि खे ॾिए ऐं ॿियनि खे नथो ॾिए जेके मुस्तक़ आहिनि उन्हनि खे नथो ॾिए त पोइ त नबी जो कमु न आहे पोइ बादशाह जेके आहिनि से ईअं कनि था इन करे हज़रत ज़ुल्करनेन अदी अलाह ताली हुन जेको रहमत इस्लाम जेको बि हुयो वेहारो बादशाह हुओ अलाह ताली उनखे चयो त तूं ॾिस त तूं कीअं माण्हुनि सां हलंदे पोइ ज़ुलन फरमायोसि पंहिंजो ऐं जेके चङा माण्हू हलंदा उन मूंसां उन सां चङो हलंदुसि जेके मूंसां ॾुखियो वक़्तु हलंदा त आउं बि उनसां सख़्ती कंदुसि पोइ तो वटि जॾहिं ईंदा त तूं वरी हुन सां जेके आहे झुठ करणी थी साक तूं कजांइ पोइ इहो मतिलबु त को नबीअनि ऐं उन्हनि जे बादशाहनि जे अख़्तियार में उहो अख़्तियार आहे जेको अलाह ताला हुननि जे खे सुपुर्द कयो आहे त अहिड़े नमूने सां उन सां ट्रीटमेंट ॾिए पर पोइ मतिलबु त हू पंहिंजे ईअं कनि ॿियो को एतिराज़ु करे सघे जीअं रसुला साहु जॾहिं माल थी मिलियो पंहिंजो हिनजो एनफॉल या छा फै त पोइ जंहिंखे हुन ख़्याल में थिए आयो त हिनखे वधीक ॾियणो आहे हिनखे घटि ॾियणो आहे हिनखे एतिरो ॾियणो आहे हिनखे एतिरो ॾियणो आहे त ओतिरो ॾिनाई थिए को कंहिंखे एतिराज़ु करण जो हक़ु हुन वक़्तु न आहे नबीअनि जे ऐं पंहिंजे बादशाह जे इन सेंस में पर हाणे बादशाह जेको पंहिंजी मर्ज़ी सां वेठो जेकी वणे सो उॾाईंदो ऐं अलाह जो हुकुम जी न कंदो त पोइ हाणे ममननि अमननि जी ॿी वरी ॻाल्हि थोरी माना वधीक कयूं त फरमाईं त ग़ैर ममनून यानी बिना हिसाब जे बिना माप तौर जे जेको सूरत वतीन व ज़ैतून वतूर सीन व हाज़ल अमीन लकल खलक इंसान फ़ियासन तक़ीम नवास फलसाफ़ी अमिल सालियात फलहम अजरुन ग़ैर ममनून हाणे ममनून इहो इहो सभु सॼो मन मुंहिंजा आहे मन माना अण मयो अण तोरियो हाणे बेहसाबु हाणे मरण मयण ऐं तोरण जी ॻाल्हि हिते अचे थी हाणे हिते इहो जेको लफ़्ज़ु आहे मन सो अकदी लफ़्ज़ आहे अकदी ॿोली पुराणी ॿोली आहे अरबी खां अॻु में मतिलबु त अॻाठी ऐं असारियुनि खां अॻु में हिब्रू उन खां पोइ मतिलबु त अरबी उन खां मतिलबु सभई पुराणियूं हिकु ॿिए सां लाॻू ॿोलियूं आहिनि ऐं माइटि मिठाणियूं आहिनि पाण में हीअ सभई ॿोलियूं हुनखे चइबो आहे कॉगनेट लैंग्वेजिस आहिनि त हुन में मन जी माना उहा जेका आहे पाण चवंदो आहे मण मण जेको आहे सिंधी में माण्हू इन ई लफ़्ज़ में निकितो आहे मन मन मञा मन माना अहसान मन मापणु तोरणु तोड़ण जी माना मचु त भई इहो इहा हिकिड़ी माना इहो जे ख़्याल में आयो तव्हांखे ॿुधायां त मन ऐं मन माना अहसान करणु मन माना तोरणु मन माना मापणु मतिलबु त सभई माना उन मज़ा निकिरनि थियूं ऐं उहो जेको भित ते चवनि लिखियो पियो जो बादशाह सलामत नबुखत नसर जे औलाद बादशाह पुल चए चए मन ओ मन मन असांखे तोखे तोखे तोरियो ऐं असां तोखे तोरियो ऐं पर तूं लाइक़ु न ॾिठे ॾिठो वेहीं तंहिं करे तोखे हाणे तुंहिंजी हुकूमत असीं खसूं था ऐं पंहिंजो ईरान जो बादिशाह पारसी जेको आहे सो त उते बादशाह थींदो हाणे उहो पोइ कुरोश कबीर ऐं ॿिया जेको बादशाह थिया हुया उन खां बादशाह खसी वरी त भिति ते जेके चारि लफ़्ज़ निकिया उनमें ॿ लफ़्ज़ मन मन ॿ दफ़ा मन मन माना सकल पारसीन माना हिकिड़े भिति ते माना ॿी भित ते सकल टी भित ते चौथीं भित ते लिखियलु पंहिंजो छा पारसीन माना तोखे तोरियोसीं तोखे तुरियोसीं यानी तोखे मापियोसीं ॾिठोसीं कहिड़े हिसाबु किताब में आई तोखे घणो आज़मायोसीं पर पोइ तूं न त पूरो न बीठे असांजे माप तौर ते असांजे हिसाब ते तूं न बीठे तोखे घणो असां मौक़ो ॾिनो इहो भित ते लिखियलु हुयो हिकु नबी दानियाल जी किताब में इहे लफ़्ज़ आहिनि जेको ईअं चवंदा आहिनि भित ते लिखियलु आहे भित ते ॾिसण में अचे थी भित ते इहा ॻाल्हि लिखियलु हूंदी हुई लिखियलु हुई जेका हुनखे ॾिसण में पढ़ण कोन छा लिखियो पियो आहे पोइ घुरायऊं चऊं कहिड़ो पेर पढ़ंदो चऊं दानियाल नबी आहे उहो पढ़ंदो पोइ हुनखे घुरायो हुन वरी पढ़ी ॿुधायो इब्रहन में या इब्रानी में या आरामाई ॿोली में लिखियलु हुयो पोइ हुन पढ़ियो चई लिखियलु आहे त मन उहा मन मन मन सकल ऐं पंहिंजो पारसीन चारि लफ़्ज़ लिखियलु आहे चई भितियुनि ते हिकु हिकु लफ़्ज़ हिकिड़ी भित ते त पोइ इहो माना इहा तव्हांखे ॿुधाए छॾियां त माना मन इन माना असांखे तोखे तोड़ियोसीं मापियोसीं असां तोखे जाचियोसीं आज़मायोसीं पर तूं हुन ते पूरो कोन्ह बीठे हाणे इहा ॻाल्हि हिन में करे छॾियोसि इन करे तोखां हुकूमत खसे असीं पंहिंजो ॾियूं था पारसियुनि खे हाणे ईरान माना ईरान जो बादशाह जेको कुरोश कबीर हुन वक़्तु बादशाह हिकिड़ो थियो या ॿिया बि के बादशाह जेके त हुन नबुहत नसर खां खसी वई बैबुलनि जे बादशाह बादशाह बाबुल जो जेको बादशाह हो हुन खां खसे पोइ ईराननि खे ॾिनऊं पोइ इहा हुकूमत ॻाल्हि मन जी माना मतिलबु त उहो मन मन जूं घणियूं मानाऊं आहिनि हिते फामननि हींअर कंहिं ते अहसान करी कंहिंखे ॾींहुं जंहिंखे वणे तंहिंखे ॾे ऐं अमसिक जंहिंखां रोकी जंहिंखे न ॾी त पोइ तुंहिंजी मर्ज़ी आहे हिकु इहा ॿी ॿी ॻाल्हि इहा ॼण हिते कईसूं हाणे ॿियो अर्ज़ु हो पंहिंजो हिते हज़रत ऐं पंहिंजी सूरत अंबिया आलम इस्लाम में इन्हनि ॿिन्हिनि पैगम्बरनि जो ज़िक्र आहे ॿियनि में बि सूरत नमल में आहे या सूरत सभा मंझि आहे हाणे हिते ॾिसूं था छो वरी ॾिसणो आहे असांखे अंबिया अलाम इस्लाम त उनमें जे नबियनि जो जेको ज़िक्र अचे थो पर मूंसां हारून अलाम जो सतेतालीह आयतूं पहिरियों हज़ूर सलाह सूरत अंबिया जूं सतेतालीह आयतूं अहिड़ियूं आहिनि जिन में जो डायलॉग आहे मतिलबु क़ुरेशन सां आई उहे हुन जा एतिराज़ आहिनि जा जवाब आहिनि वग़ैरह पोइ हाणे मूंसां अलाम अठेतालीह आयत खां शुरू थी थिए ॻाल्हि पोइ पंहिंजो हज़रत इब्राहिम अल सां ज़िक्र थो अचे हज़रत नूह अल जो ज़िक्र थो अचे पोइ मतिलबु त ॿियनि नबियनि जो ऐं पोइ हज़रत दाऊद अल ऐं हज़रत सलैम अल इस्लाम जो उते बि ज़िक्र थो अचे पहिरियों ज़िक्र जेको आहे सो फ़ैसिलो था कनि दाऊद अलाम फ़ैसिलो थो करे हू ॿकिरियूं चरी थियूं वञनि या रिढूं चाढ़ियूं थी वञनि माण्हूअ जी खेती पोइ फ़ैसिलो थो करे उहो ज़िक्र आहे हुन मंझि पोइ वरी ॿार थो अचे अचनि था हू फ़ैसिलो ॿधी त पोइ हल सलाम इस्लाम वक़्तु ॼणो अञा नंढो आहे ॿारु आहे मतिलबु ॾह यारहें ॿारहें सालनि जो सम्झो हूंदो त मतिलबु त अञा नाबालिग आहे एतिरो पोइ चए थो कहिड़ो नबी पाक फ़ैसिलो कयो आहे बादशाह सलामत कहिड़ो फ़ैसिलो कयो आहे चए थो हीउ फ़ैसिलो थियो आहे चए न मूंखे मूं वटि ई सुठो भलो फ़ैसिलो आहे चई कहिड़ो आहे हलो पोइ वरी बादशाह सलामत वटि विया दाऊद अल वटि कहिड़ो फ़ैसिलो तुंहिंजो आहे चए मुंहिंजो फ़ैसिलो हीअ आहे त पोइ चयूं इहो तुंहिंजो फ़ैसिलो असांखे क़बूलु आहे अलाह ताला उहा ॼण ॻाल्हि हिते सूरत अंबिया में कई आहे हुन खां पोइ इहा पंहिंजे जबरनि जीअं जेको पंहिंजो हज़रत दाऊद अल जे लाइ मुसर थियूं शयूं ऐं जेके हज़रत सुलैमा अलाम जे लाइ मुसर थियूं शयूं उन्हनि जो ज़िक्र हिते बि आहे भई हिन खां पोइ हज़रत अयूबल इस्लाम जो जो ज़िक्र हिते बि अचे थो जेको ॿिनी सूरत अंबिया सूरत में आहे पंहिंजे हिन सवादु सूरत मंझि त हाणे पहिरीं हीअ पढ़ी था वञूं पंहिंजे हिन में सूरत सवाद मंझि ऐं हुन खां पोइ वरी हलंदासूं सूरत अंबिया सूरत अंबिया पोइ आई आहे ऐं पंहिंजो हुनजो टेहतरि नंबर आहे तंज़ील जे हिसाब सां ऐं हिनजो जो अठटीह नंबर आहे पंहिंजो कहिड़ो नंबर आहे पंहिंजे सवाद जो त वरी हिन सां सवादु पहिरीं आई आहे ऐं सूरत अंबिया पोइ आई आहे हालांकि मसफ़ में हू अॻु में आहे पोइ आहे ॾिसंदा हाणे त छा थो चए हज़रत अलाम हज़रत अयूबलाम जो फरमाईंदो वसकुर अब्दना अयूब हिज़ नादा अलाम जो अयूब जो अयूब जो ज़िक्र कर हिज़ नादाबुज पंहिंजे रब खे सॼो मसनीअ शैतान शैतान मूंखे तकलीफ़ में छुथ छुयो आहे छुआणनि जो पास्ट छुतो छुतो मां मस्तु कयो मूंखे टच टच मूं ते ॼण तमामु घणी तकलीफ़ मूंखे पहुती आहे ऐं अज़ाबु पहुतो आहे शैतान जे करे मतिलबु त शैतान जेको अलाह ताला ॼण हुनखे अख़्तियार ॾिनो शैतान खे त तूं भॼे हुनजे जिस्म ते तोखे हुनजी दौलत ते हुनजी वेल्थ ते हुनजे ढोरनि डींगरनि ते हुनजे औलाद ते ॿियनि सभिनी ते तुंहिंजो वसु आहे पर हुनजे कल्ब ते तुंहिंजो वसु न आहे हुनजे रूह ते हुनजे दिलि ते तुंहिंजो वस न आहे पोइ अलाह ताला ॼण हुनखे उहो रखियो दिलि हुनजी जेका रही पंहिंजो मोमिन ऐं ॿियूं हुन हुनजी तकलीफ़ूं थियूं जेके कीड़ा पइजी विया इहे थियो घणियूं बीमारी सभु आयूं बि जेको आहे मशहूरु आहे पर पोइ हाणे वरी वधीक कहाणी हुनजी पोइ बि नुस्बिन असांखे तकलीफ़ में मतिलबु ऐं अज़ाब में शैतान मूंखे छु छुओ छुतो आहे ऐं उर्ख बि रज पोइ हुनखे हुकुम थियो पंहिंजो अलाह ताला वटां त उर्खुद बि रिजली क पंहिंजी इहे जेके लत आहे पंहिंजो उहा हण ज़मीन ते पेर पंहिंजो हण ज़मीन ते और उर्खिद बि रिजली क पंहिंजी पंहिंजो रिजल रिजल माना पेर या टंग हण पंहिंजे हिन ते ज़मीन ते हण त पोइ हुनमें चश्मो फुटी निकिरंदो हाणे हीउ जेको असां वटि चवंदा आहिनि सुञाणे फलाणा पखी छा था चवनि फलाणा पखी छा था न इहो ॿुधायो तमामु हिकिड़ो सुठो मतिलबु माण्हू जे दिमाग़ वधाइण जे लाइ ॻाल्हि हिकिड़ो अकुलु फाम हिकिड़ो इमेजिनेशन वधंदो त पोइ उनमें चवंदो फलाणो पखी छा थो चए फलाणो कीअं थो कहिड़ो ज़िक्र थो करे फलाणो पखी कहिड़ो ज़िक्र थो करे पोइ चवंदा गेरो जेको आहे ज़िक्र थो करे पाण सिंध में गू गू वेठो कंदो आहे वीचारो गू गू चए छा कंदो आहे वेठो हीउ चए थो उर् बि रिज लिक चए टंग हण पंहिंजो ॿ पेर हण पंहिंजो त हाणे ॾिसो पखी जेके आहिनि से पेर हणी ठुंगो हणी ज़मीन ते ऐं उतां ई हेठि का शइ हूंदी आहे उहो खणंदा आहिनि वरी ठुंग हणंदा वरी खणंदा ठुंगो हणंदा वरी खणंदा हीअं ज़मीन ते पंहिंजे पेर सां पेर सां ऐं कुकड़ जेका आहे सा वरी वात सां वात त खोनसि ऐं चुंब जेका आहे चुंब चुंब सां हणंदी ठुंगो हुनखे त वरी ठुंगो जेको ॿियो पखी थो हणे ॻेरो थो हणे या कबूतर ॿियो उहो वरी पेर सां थो हणे त इर्क बि हिते फरमाईं क़ुर मतिलबु इहे आलमनि जूं ॻाल्हियूं आहिनि जेके सुहिणियूं आहिनि पर इन करे चए त इहा अलाह चयो न चयो छा न चयो पर हीअ सुहिणी ॻाल्हि आहे जेका इंसान खे सम्झि में अचे त उर्खित बि रिज लेख पंहिंजो पेर हण ज़मीन ते त चश्मो फुटी ईंदो जीअं हज़रत इस्माहिल अलो ॿारड़ो हो पंहिंजो हज़रत हाजरा अल इस्लाम हुनखे रखियो हुते त पोइ वरी हेॾां पई डोड़े होॾां पई डोड़े वरी ॾिसे खणी थो त चश्मो फुटी आयो जो हुनजो पेर लॻो जीअं धरती ते पोइ अलाह ताला हुतां चश्मो कढियो हुयो जेको ज़म ज़म ज़म ज़म पाण पीअनि पीऊं था अञा ताईं अलाह ताला हुनखे क़ाइमु रखियो आहे इहो जेको आहे उहो तौरात में बि ज़िक्र आहे त हज़रत हाजर जो ॾिसे खणी त जबरई अल इस्लाम आहे जेको हुन पेर हयो आहे पंहिंजो या खंभ हयो अथसि पंहिंजो हुन में पाणी निकिरी आयो आहे त अहिड़े नमूने सां मतिलबु त हे हुकुम थियो ॼण हुननि खे उर्खित बि रिज लिख हज़रत अयूब अल इस्लाम खे उहा ॼण ॻाल्हि आहे त हाणे पेर हर ज़मीन ते पेर पाण में घणियूं माण्हू जेका बि माण्हू कढणु चाहे छा आया पर ज़मीन ते पेर उर ओरखुद बि रिज़लिक हाज़ा मोहत सलुन ही गुसल करण जी जॻह मतिलबु धोअण जी तव्हां ॾिसो त केतिरा चश्मा आहिनि जेके गरम पाणी जा हीउ जेको आहे थधो आहे हितां पाणी निकिरंदो थधो जो फरमाइदो मोहत तसलुनि बारदुनि बारदुनि थधो आहे उहा शराब पर के थींदा आहिनि जेके गरम पाणी जा थींदा आहिनि पाण वटि बि सिंध में बि आहिनि पोइ माण्हू हुते वेंदा आहिनि उते वञी विझंदा आहिनि या हुते छा कंदा आहिनि पोइ हुनखे जेके बीमारियूं हूंदियूं आहिनि के उहे हुननि जूं ख़तमु थी वेंदियूं आहिनि हलियूं ऐं अहिड़े नमूने सां ॿियनि मुल्कनि में बि चश्मा आहिनि हिते असां वटि तोरंगा बोरंगा पोरंगा अलाए छा मतिलबु आहे उते माण्हू ईंदा आहिनि पोइ चश्मा हुते पाणी गरम पाणी जा हेठां मतिलबु को हुन में आहे जेको हिसाबु किताबु को धरती में हुन जे करे पोइ पाणी गरम थो अचे पोइ हुन मज़ा की मिनरल्स वग़ैरह इहे अहिड़ियूं क़िस्म जी शयूं केमिकल्स थियनि था जेके पोइ जिस्म खे के बीमारियुनि खां <laughs> आजो कंदा के वरी बीमारियूं बि ॾींदा बि ख़ुदा आहे ख़बर आहे कहिड़ियूं बीमारियूं थींदियूं कहिड़ियूं पर पोइ इहा छा जेका दज़ला नदी आहे हिन मज़ उहा निकिरंदी पंहिंजो कैम्प कैम्प जा छा चइबो आहे इहा जेका सल्फ्यूरिक एसिड वग़ैरह जहिड़ी का शइ का अहिड़ी थींदी आहे पोइ माण्हू ई खाईंदा आहिनि उहो खाइण सां पोइ हुनखे चङाई थींदी आहे या छा थींदी आहे पर चयो आहे त मां निकिरी ईंदी आहे पाणी वञा पंहिंजो वरी हुन में उहो चश्मो हूंदो आहे गरम हेठि पाणी जो या छा त अहिड़े क़िस्म जा पाणी में मुख़्तलिफ़ शयूं आहिनि पाण वटि हिते फलाणो छा चइबो हुओसि जिते वाग हूंदा हुआ कराची जे भरिसां अलाए छा आहे सालो जो उन उन जॻह ते या ॿियनि हंधनि ते पंहिंजा आहिनि चश्मा अहिड़े क़िस्म जा जो हुते माण्हू विझंदा आहिनि या हुते हुन जो पाणी खणी इस्तेमालु कंदा आहिनि त पोइ उनमें शफ़ा थींदी आहे अलाह ताला पाण हिन में हिते में उन जो ॼण हुकुम हिते आहे उर्खित बि रिज लिक हा मोहतल हीअ जेको पाणी आहे तुंहिंजे लाइ हौसल करण जे लाइ हीअ पाणी पंहिंजो हिन सां वेझ या हिन सां सफ़ा कर त तुंहिंजो बुत साफ़ु थी वेंदो हलियो हीअ बीमारी तुंहिंजी लही वेंदी हली बारिदुनि थधो आयो पाणी ऐं उहो शराब पीअण जो बि आहे इहो यानी पीउ बि ऐं ॿई ॻाल्हियूं जेके आहिनि मतिलबु त माण्हू खे को टेम्परेचर थो थिए को फलाण थो थिए फलाण थो थिए पोइ माण्हू जेको पाणी पढ़ी ॾी <coughs> ॾींदा आहिनि अच्छा <coughs> त पोइ उहो मुंहं खे लॻाइबो बुत खे लॻाइबो ऐं पंहिंजो उनमें जा कुझु पाणी पीबो पोइ अलाह ताला शिफ़ात करे थो मतिलबु अहिड़े क़िस्म जा जेके हुकुम जा काम वरी थियनि था वरी तावीज़ात वरी लिखण वारा या पंहिंजा पढ़ी ॾियण वारा पाणी पढ़ी वण ॾियण वारा पोइ हाणे माण्हू आहिनि हिकिड़ा माण्हू मञनि था हिकिड़ा नथा मञनि पोइ हाणे तव्हां जहिड़ा बि हुजो अलाह ख़ुशि रखेव पंहिंजो पर जेके माण्हू पढ़ी ॾियनि था उनखे वरी हू माण्हू जेके खणी वञनि था उहे सम्झंदा भई हिन मां असांखे शिफ़ायत थिए थी त अलहमिल्ला पोइ उहो पाण ॼाणनि असांजो तुंहिंजो मुंहिंजो असांजो मसलो न आयो पर जेके पढ़ी ॾियनि था उनखे पाणी मौक़े लॻाइजे उहो ऐं पंहिंजो उन मञा कुझु पीजे जेको बि आहे त अहिड़े नमूने सां अलाह ताला शिफ़ात कंदो भई इहो ॼण ख़्यालु आहे हुनमें मुफ़्तसलुनि बारदुनिहू अहू पोइ हाणे हिन में कहाणी पूरी हिते कोन थो ॿुधाए न को वरी हुन में का पूरी आहे त छा थियो पर पोइ उहो अहिड़ो बि थियो जो पहिरीं हुनजो माल जेको हो केटल वग़ैरह इहो सभई मरी विया हलिया या हुनजी ज़मीन अहिड़ी थी वई हली या हुन पोइ ॿार हुन खां गुम थी विया हलिया या मरी विया या छा थियो ख़ुदा ख़बर आहे त मतिलबु त हू विया हलिया कंहिं पासे या खॼी विया हलिया या छा थियो पोइ पोइ पोइ हुनजो अहल हुनजी हिकिड़ी ज़ाल हुनजी रहीम आहे जेका असां हुन हुई बाक़ी हाणे हुन ज़माने में घणियूं ज़ालूं बि हूंदियूं हुयूं माण्हुनि खे पोइ शाहूकार माण्हू हूंदा हुआ हुनखे सभु को पंहिंजी धीउ ॾींदो त भई वञी सुखी थिए पंहिंजे हुनजे घर में पोइ हाणे जीअं अॼुकल्ह पाण एतिरा था करियूं भई बसि हिन जी अॻु में शादी थियल आहे ॿी न थिए मतिलबु त अहिड़ी का ॻाल्हि अॻे कोन हुई माण्हू चवंदा आहिनि भई सुखियो आहे छा बादशाह आहे की वॾो शाहूकारु आहे त हिन वटि मुंहिंजी धीउ हूंदी त की वेठंदी पोइ हाणे पाण ॼाण पाण में पोइ इन ख़्याल सां हाणे हुनखे वरी अलाह ताला हिते फरमाए थो त असां मोटाए ॾिना हुओ जेको हुनजो हल हो हुनजा पुट हूंदा की धीयूं कयूं चार जेके हुनखां वयूं हलियूं या खसी वियूं या मरी वियूं या जेको बि थियो रख पोइ उनजे अवज़ असांखे वरी ॿियो असां हुनखे ॿियो ॾिनो अबना लहू अहलहू लहोम ऐं उन्हनि जहिड़ा वरी ॿिया यानी हुनजी अहल बि असां मोटायो ऐं उन्हनि जहिड़ा वरी ॿिया बि ॾिनासूं यानी घणो घणो पाण ॿुधाए नसूंसि उन्हनि उन सां गॾु मिस लहोम मिसल रहमतम मिना इहा असांजे तरफ़ां रहमत हुई हज़रत अयूब अलाम ते जेको असां ईअं कयो उहा ज़िक्र आहे ऐं इहा हिकिड़ी नसीहत आहे माण्हुनि ॿियनि जे लाइ सम्झण जे लाइ त भई हज़रत अय्यूब अलाम खे कहिड़ो फल मिलियो दुनिया ऐं आख़िरत में दुनिया में ई त हुनखां जेको खसी वियो हलियो हुनखां फुरिजी वियो हलियो हुनखां वियो हलियो अथऊं सो वरी हुनखे मोटाए ॾिनोसीं उनखां वधीक वरी मोटाए ॾिनोसीं ऐं पंहिंजो आख़िरत में बि हुनजो जेको आहे दर्जो हेॾो वॾो कयोसीं जो हुन नामाचार हुनजो नालो नामूस हुनजो ॻाइजे पियो क़यामत ताईं सब्र अयूब अल इस्लाम जो मिसाल थी वेंदो हलियो त भई अहिड़ो सब्रु अयूब अल इस्लाम जहिड़ो कंहिं कोन कयो सब्र अयूब अल इस्लाम जो सब्र अयूब जो मिसल रहमतु मिना व ज़िक्रा ले उल उलिल अल अल नसीहत आहे हिकिड़ो ज़िक्र आहे उन उनखे जेके अक़ुलु रखनि था जेके अलबाब आहिनि उल अलबाब उल अलबाब जो अॻु में शुक्र कयोसीं लब लब माना दिलि आहे दिलि माना हिते अक़ुल जे माना में जेको फम ऐं सोच वीचार रखनि था उहे माण्हू जेके आहिनि से उन्हनि जे लाइ इहो नसीहत आहे हाणे ॿी वरी ॻाल्हि हिन में थो करे व ख़ुशि हाणे इहो ॿियो हुकुम थियो जेको हज़रत अयूब अल खे त ख़ुशि बि बिन हिकिड़ी मूड़ी यानी घणनि पननि छित जूं जेके थींदियूं आहिनि जीअं ॿुहारे में थियूं थियनि या अहिड़े नमूने सां खजीअ जूं जेके इहे थियूं थियनि इहो हिकिड़ी वॾी मूड़ी सौ जी या केतिरनि जी पननि जी उहा खणी हुनखे हणमाई मतिलबु त ईअं मिड़ी छो जो हुन को कसम खयो को माण्हू को आयो पंहिंजो मूं जहिड़ो को ठग उहो चई त आऊं हुन शैतान हूंदो को ॿियो हूंदो अलाए कहिड़ो जेको आयो चईंदा आऊं हुनखे शफ़ा थो कराए पंहिंजे मूंखे तूं पूजी आहे मूंखे तूं हीअं कर जे मतिलबु त हुनखां कुफ़र जेको कमु कराइण ते चाहीं छा मां इहो रहीम आहे वीचारी हुनजो नालो बीबी जो रही सलाम पोइ उहो बि साईं भई मुंहिंजो मुड़ुसु आहे साहिबु तकलीफ़ में आहे इहा इहा पोइ हिन खां भला मदद वठां पियो त शेताल ॻाल्हि अचा पोइ हुन खां शेतान खां चई हा तुंहिंजी जेका ॻाल्हि आहे मञा थी जेका तूं चवईं थो चई हीअ ॿार कंदसि अलाए छा चई ख़बर न आहे ख़ुदा खे ख़बर आहे त पोइ हज़रत अयूब अल इस्लाम खे जॾहिं ख़बर पई त ही हीअ हुन शेतान जी ॻाल्हि मञींदुसि त चईं तोखे सौ हणंदुसि पंहिंजो धकु हणंदुसि तोखे छा चइबो आहे त पोइ हाणे इहो कसम त हिकिड़ो खॼी वियो हलियो पोइ अलाह ताला चए थो हाणे इहो तुंहिंजो कसम ईअं पूरो थींदो जो <laughs> तूं जेके आहिनि ॿुहारे जहिड़ियूं सौ हुन में मुड़ी में विझी उहो हुनखे ईअं आहिस्ते करे ईअं हण त तुंहिंजो कसम पूरो थींदो कसम आहे भई हणिणो आहे भले ठीकु आहे उहो तुंहिंजो कसम पूरो थी वियो हलियो ऐं पंहिंजो माई जो ॾोहु कोन्हे हुन वीचारी पंहिंजे मुहबत सां या पंहिंजे ख़्याल सां तुंहिंजे शिफ़ा जे लाइ ॻाल्हि कई उहा ॻाल्हि जेका हुन करण ते चाहे उहा ग़लति हुई मतिलबु त शरीयत जे हिसाब सां हिन करे हाणे तोखे इहो असां ॾिनोसूं तरीक़ो त उहो ख़ुशि बि यद फदरे बि बिही ऐं उन सां उनखे मतिलबु आस्ते हिकिड़ो धकिड़ो हणी छॾु तुंहिंजो कसम पूरो थी वेंदो सौ धक ॼण तुंहिंजो थी वियो हलिया ग़ला तहनसि ऐं इन में कसम भंज न यानी त कसम पूरो थी वेंदो इनजो पंहिंजो इना वजद हो साबिर आहे असां हुनखे सब्र वारो ॾिठो यानी हीउ साबित थी वियो हलियो असां सब्र वारो हुनखे ॾिठो इन वजद हो असां पातो हुनखे असां ॾिठोसीं हुनखे हासिलु कयोसीं यानी वी फाउंड हिम जे अंग्रे अंग्रेजी में असां हुनखे इन नमूने सां यानी he proved himself to be साबिर सब्र करण वारो न्यामल आब्द भलो बानू हाणे हीअ सभई हिन सूरत में जे नयामल अब्द सभु हज़रत अयूब हज़रत दाऊद न्यामल अब्द भलारो तमामु भलो बाद भलो बानू मुंहिंजो नियामल अब्द इन हू अवाब बेशक हू जेको आहे अलाह ताला ॾांहुं वरी वरी मोटी अचण वारो वरी वरी रुजू करण वारो अलाह ताला ॾांहुं हुयो हाणे पढ़ूं था हिन खां पोइ वज़खुर इबादना इब्राहिम साक याकूब उल ऐदी उल हज़रत इब्राहिम ऐं इसाक ऐं याक़ूब अल इस्लाम जो ज़िक्र कर जेके हथनि ऐं अखियुनि वारा हुआ हाणे अर्ज़ु कयोसीं त हथनि माना त हू कमकार कनि था मतिलबु हैंडीमैन जेको चइबो आहे अंग्रेज़ी में मतिलबु सभु को कमकार हेॾां होॾां पंहिंजे हथ जो हज़रत दाऊद दाउदलाम लोहार को कमु कंदो हो पंहिंजो पंहिंजो ज़रहूं ठाहींदो हो हुनजो ज़िक्र सूरत अंबिया में अचे थो ॿिया कमु कंदो हुओ ऐं पंहिंजो हथनि वारा हुआ इहे ऐं पंहिंजो अबसार वारा माना बसीरत वारा फम वारा दरख वारा फ़िक्र वारा हुननि खे सोच वीचारु फ़िक्रु ॾियण जो ख़्यालु तदबुर जेको आहे वारा हुआ जो हर कंहिं ॻाल्हि खे सम्झी सघंदा हुआ मतिलबु परसेप परसेप्टिव ऐं पंहिंजो अहिड़े नमूने सां अबसार अखियुनि वारा बसीरत वारा हुआ इना ख़लस ना बेखाल सातीन ज़िकरदार असां उन्हनि खे चूंडियो अख़लस ख़लासो ख़ुलासो रखियोसीं असां हुननि खे चूंडियोसीं ख़ालितनि ख़ासि करे असांजे ज़िकराल ज़िकरतार असांजे आख़िर ते ज़िकर जे लाइ असां नसीहत जे लाइ मतिलबु त चङाई जे लाइ आख़िर ते ऐं हुनखे असां चूंडियो जेके न बि पाको आहे सभिनी खे इन होम इंदनाल मिनल मुस्तफ़ी नल आख़ियार ऐं इहे जेके बेशक इहे असां वटि आहिनि चूंडियल भलारनि मञा मुस्तफ़ा استفا इन लाइ हस्तफा आदम नूहम आल इब्राहिम वा आल इमरान अल आलमीन मुस्तफ़ा बि माना चूंडियल ऐं पंहिंजो अख़ियार ख़ैरु ख़ैर ख़ैर मञा यानी सुठो भलो अख़ियारु अख़ियार हुन जो प्लूरल थियो पंहिंजो ख़ैर जो बला बल्ला नियामल आब्दु इन माना में बि अख़ियार चूंडियल भलारनि हुआ न पोइ हुन खे फरमाए جو इस्माल वल جو विफ़ुल इस्माल जो सभई चूंडियल हुआ सभई भलारा हुआ अख़ियार हुआ अख़ियार जो लफ़्ज़ ॿियो दफ़ो आयो हज़ा ज़िकरुनि ही जेके नसीहत आहे हीउ बयानु आहे विन मुतीन लब ऐं बेशक जेके परहेज़गार आहिनि उन्हनि जे लाइ ई सुहिणो आख़िरत जो माग आहे जेको वठी वेंदी आहे आख़िरत जेका मुआ जो बि लफ़्ज़ु हिते हर हर बार बार आयो आहे हाणे जन्नात अदिन मुफ़ति हतन लहोमल आबोआ उहो आख़िर माग कहिड़ो आहे जंहिं न ही सभई वेंदा उहो जनात अदिन अदिन जी जन्नत जेका मुफ़ति हतन खोलियो वेंदो ऐं पंहिंजो लहोमुल आबोह दरवाज़ा हुन खोलिया वेंदा मुत खे ई नफ़ी हा य त उन फी हा बि फाके हथनि कसीर अथनि उहा शराब उते टेक जो वेठा हूंदा ये त फी हा बेफ़ाके हथनि ऐं घुराईंदा हुते मेवा फाकेत फाकेत मेवा खाइण जा कसीर घणा हूंदा जेके उहा शराब पीअण जूं शयूं हूंदियूं शराब जी माना शराब कोन्हे जेको वाइन अचनि या अलकोहोल जा माना कोन्हे शराब माना पीअण जी शइ का पीअण जी खीर खीर जेको आहे सो शराबु पंहिंजो पाणी जेको आहे सभु शराब मशरब मशरब मशरूब शरूब इहे मतिलबु त हिन मज़ा थो निकिरे हाणे असां वटि वरी फारसी में अगरि सिंधी में उर्दू में वरी शराब माना आहे ई अल्कोहलिक जेको हिन माना में न आहे कसीर ऐं कसीरतिन व शराब कासरात तर्फ़ अतराबन ऐं उन्हनि वटि वॾनि अखियुनि वारे नज़र हेठि झुकायल वारियूं हूंदियूं मतिलबु त हुननि जूं ज़ालूं हीअ तव्हांजे लाइ वाइदो कयो वियो आहे प्रोमिस कयो वियो आहे तव्हांजे लाइ हिसाब वारे ॾींहुं क़यामत वारे ॾींहं ते इन हाला रिस्क हीअ असांजे असां वटि तव्हांजे लाइ रिस्क आहे जंहिंखे का खोठ कोन्हे जेको ख़तमु न थी सघंदो न थींदो नफ़ाद नफ़ाद माना खोठ खुटी वञे का शइ हीअ खुटंदी कोन अलाह ताला वटि जेके खज़ाना आहिनि से खुटण वारा न आहिनि हा ज़ा इहा ॻाल्हि ईअं आहे हा जा हा ज़ा माना इहा ॻाल्हि ईअं आहे बसि तौगीन शर पर जेके तगा वारा आहिनि जेके बग़ावत वारा आहिनि जेके शैतानी कमनि में इसहार था कनि मुसर आहिनि उहे बेशक शर महाब उहे बुरो ठिकाणो आहे उन्हनि जो जहानु कहिड़ो ठिकाणो आहे उन्हनि जो जहानु उन्हनि जो ठिकाणो आहे न आहे जंहिंमें उछलिया वेंदा ऐं सड़िया वेंदा इस्लाउ सल जेको माना आहे सल सलाद बि इन माना लफ़्ज़ मां निकिरे थो सलाद माना पचणु पंहिंजो उछलियो वेंदो हुन में ऐं सलाद पढ़जे थी जेका नवी पाक ते उहो बि साॻी हिन रूट में जा लफ़्ज़ निकिरे थो ऐं निमाज़ जेका पढ़जे थी सलाद उहा बि हिन साॻी रूट मां आहे उहो मतिलबु त आहे हुन में माण्हू जीअं सोन जेको आहे सो विझिबो बाहि में त पोइ तयारु थींदो सुठो माना उन मां किन किचिरो निकिरी वेंदो हुयो तीअं माना बि आहे त सलो माना उछलियो वेंदो जहन में इहा <coughs> माना थी उछलियो वेंदो बेसल में पोइ कहिड़ो न बुछड़ो उहो आहे उहो जॻहि आहे पंहिंजी हुनजी रहण जी <coughs> बुछी रहण जी जॻह हाजा वरी इहा ॻाल्हि ईअं आहे हाजा माना पंहिंजो गरम पाणी जेको आहे कई अज़ाब हूंदा जेके हुनखे लंघे आई मुख़्तुम त हुननि खे को मरबा कोने हुननि खे को भले आहे खीकार कोन भले खीकार कोन कबी हुनखे बिम हिन सालु नार उहे जान में उछलिया वेंदा साल सलम जा मरह ॿिए खे चवंदा हुते तव्हां तोखे कोन भलो खिकार कोन्हे तूं तूं यू आर नॉट वेलकम मरहबन बि तई असांखां अॻु में बुछराई ते मुंहिंजो वेठा हो असीं पोइ तव्हांजे पोयां आहियूं बुछराई ते हाणे हलो भला ॿई ॼणा जान में कदम तुमू लना बेसल करार पोइ कहिड़ो न बुछड़ी जॻहि आयो आहे रहण जी ربنا من قدم لنا कालू रबना मन कदम लना हानार पोइ वरी चवंदा रब एके ही जेके असां अॻु में सदरो बधो बीठा इनखे असांखां वधीक अज़ाब ॾींहं असांखां चवंदा उहो चवंदो अलाह ताला चवंदो सभिनी खे अज़ाब अथव तव्हांखे ख़बर कोन्हे कंहिंखे केतिरो अज़ाब आहे सभई आयो عذاب में कालू ربنا मन कदम लना هذا जेके असांखां अॻु में आया हिन मामले में उन्हनि खे तूं फ़ज़िद हो पोइ वधाए उन्हनि जो अज़ाब ज़ियाफ़न घणो वधाए वधाए जो फिनार जान में वकालू माल मिनल अशरार ऐं छा आहे जो असीं ॾिसूं कोन था उन्हनि माण्हुनि खे जिन खे असीं मतिलबु त घटि सम्झंदा हुआसीं शरीर सम्झंदा हुआसीं उहे जनम में असां सां गॾु उहे आहिनि कोन किला विया हलिया जेको जनम जनत में वेठल हुआ हिते हुते स्व सुफ़ात में पहिरीं फरमाए त जनत ई चवंदा त हू जनम ई किथे आहे हू जेको मुंहिंजो यार हो जेको पोइ वरी हुनखे जनम ॾिसंदो हाणे हिते वरी जनम ई आहे अचे थो मुंहिंजो यार हिकिड़ो हुयो पोइ असीं त हुनखे ॾाढो घटि सम्झंदा हुआसीं पोइ अलाए किथे आहे असां गॾु आहे कोन को हिन जनम में पोइ चवंदा उहो जनत में वेठो अथई ॻोल्हि हुनखे पोइ हाणे हतख़ज़ न हो हतख़ज़ न होम सखरी आहे पोइ असां हाणे हुननि खे पंहिंजो मस्करी करे सम्झंदा हुआसीं पोइ हाणे हिते मूं वक़फ़ो करे मूंखां इलाही वक़्तु थी वियो हलियो अलाह महफ़िलना वरहमना वरज़ुकना वफ़ज़ना वादना इला सरात मुस्तक़ीम सरात الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين